บุ๊กทูสี่สิบเจ็ด การเตรียมตัวเดินทาง Příprava na cestu คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Musíš nám zbalit kufr อย่าลืมอะไรนะ Nesmíš na nic zapomenout. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Potřebuješ velký kufr. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Nezapomeň si pas. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Nezapomeň si letenku. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Nezapomeň si cestovní šeky. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Vezmi si krém na opalování. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Vezmi si sluneční brýle. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Vezmi si slamák. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Chceš si vzít mapu? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Chceš si vzít průvodce? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Chceš si vzít deštník? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Nezapomeň na kalhoty, košile, ponožky. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ Nezapomeň na kravaty, p á สก y สักะอย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอน และเสื้อยืดนะ n e z a p o m นักพิจา a m a n o นิโ k ช š เลอั t ริชก a คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Potřebuješ boty, sandály a holínky. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Potřebuješ kapesníky, mídlo a nůžky na nechty. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Potřebuješ hřeben, zubní kartáček a pastu.